Ғаләмдең төрлө-төрлө ғажап мәхлүктәре, микроскоп аша ғына күренгән бактериялардан башлап, ҙур, сикһеҙ галактикаларға саҡлы мәхлүктәр беҙҙең өсөн асыҡ китап ул. Был китап беҙгә, беҙҙе бар итеп, ғаләм киңлегенән юғарыла йәшеренгән Раббыбыҙ тураһында һөйләй. Тәбиғәттең һәр өлгөһө Раббыһының тиңе булмаған гүзәл сифаттарын сағылдыра. Ҡайҙа ғына күҙең төбәлмәһен, бөтөн ерҙә уның башҡа тиңе булмаған, бер-береһенә һис оҡшамаған әҫәрҙәрен табаһың. Барыһы ла уның кәмселекһеҙ ғилеме, хикмәте һәм ҡөҙрәтенә шаһиттар булып торалар. Раббыбыҙ Аллаһы Тәғәлә уның ҡуйған кәүни хөкөмдәре кеүек, дини, шәрғи хөкөмдәре лә шулай уҡ камил. Ул хөкөмдәр уның китаптарында сағыла. Китаптарҙың һуңғыһы Бөйөк Ҡөрьән Кәрим. Ул был китабында үҙе тураһында һөйләй. Үҙенең сағыштырғыһыҙ юғары сифаттарын аса, кешеләрҙе үҙе менән таныштыра. Һәм Аллаһы Тәғәлә беҙҙе уның бар икәнен таныу өсөн генә яратмаған. Уның камил сифаттарын белеп таныған кеше һис бер ниндәйҙер ялған илаһтарға ғибәҙәт ҡылмаясаҡ, ниндәйҙер боттарға сәждә ҡылмаясаҡ, ниндәйҙер хайуандарға табынмаясаҡ. Ғөмүмән, кеше тик бер Аллаһы Тәғәләне генә ысын илаһ дип таныһын өсөн, һәм тик унан ғына теләгән теләктәрен һораһын өсөн, тик уны ғына ҙурлаһын өсөн бар ителгән. Ҡайҙан беләбеҙ беҙ уны? Ҡөрьән Кәримдән. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Мин ендәрҙе һәм кешеләрҙе тик үҙемә генә ғибәҙәт ҡылһындар өсөн яраттым. Тик бер Аллаһ ҡына ғибәҙәткә һәм илаһлаштырыуға лайыҡлы. Сөнки ул беҙҙе бар итеүсе, бөтөн яҡтан камил, бөйөк зат. Ә унан башҡа булған бөтөн нәмәләр, мәхлүктәр, барыһы ла етешһеҙ, фәҡир, бахыр, Аллаһы Тәғәләгә мохтаждар. Дөрөҫлөктә, беҙҙе бар итеүсе зат Аллаһы Субханаһу ва Тәғәлә, ул һанап бөткөһөҙ юғары һәм камил илаһи сифаттар эйәһе. Ҡайберҙәре тураһында ул бөйөк Ҡөрьән Кәримдә һөйләй. Аллаһы Тәғәлә бөтөн әйберҙе юҡтан бар итеүсе. Ул бөтөн нәмәне үҙенең теүәл һәм камил хисабы менән барлыҡҡа килтерә. Уның һәр нәмәгә көсө ҡеүәте етә һәм уның мәхлүктәренең һаны юҡ. Ул һәр нәмәне юҡтан бар итеүсе һәм һәр әйберҙе үҙенә генә хас итеп, башҡа һис нәмәгә оҡшамаған килеш бар итә. Ә кеше нимә генә эшләмәһен, ул әйбергә оҡшаш нәмә бар йәки шул эшләнгән әйбер нимәгәдер оҡшаған, берәй бар әйбергә оҡшатып эшләнгән. Тик бер Аллаһы Тәғәлә генә, ул үҙе генә һәр әйберҙе тәү башлап, һис оҡшашы юҡ килеш, үҙенә генә хас итеп юҡтан бар итеүсе. Һәм ул әйтә: "Ҡул иллаһу халиҡу кулли шәй, ва һуәл вахидул ҡаһһар." Аллаһы Тәғәлә ул бар нәмәләрҙе яратыусы, ул берҙән-бер ҡеүәтле. Шулай уҡ ул әйтә: «Бәдиғус самауати вал ард» Күктәрҙе һәм ерҙе тәү башлап бар ҡылыусы. Аллаһы Тәғәләгә оҡшаған бер нәмә лә юҡ, һәм ул камил. Шулай уҡ уның мәхлүктәренең дә оҡшаштары юҡ. Кемдеңдер ҡулынан киләме шул эштәрҙе эшләргә? Әлбиттә, юҡ. Һәм бына шуның өсөн инде тик Аллаһы Тәғәлә үҙе генә беҙҙең ғибәҙәттәребеҙгә лайыҡлы зат. Һәм был аҡылға ята торған иң ҙур дәлил. Аллаһы Тәғәлә әйтә: "Я أيها ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له Ысынлап та, Аллаһтан башҡа һеҙ доға ҡылған нәмәләр бергә йыйылып, бер-береһенә ярҙамсы булһалар ҙа, һис ваҡытта, хатта бер себенде лә юҡтан бар итеп яһай алмаҫтар. Ул шулай уҡ әйтә: "Зәликумуллаһу раббукум халиқу кулли шәй, ла илаһа илля хуа фаанна туфакун, كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون." Был һеҙҙең Раббығыҙ Аллаһ, барлыҡ нәмәләрҙе барлыҡҡа килтереүсе, унан башҡа илаһ юҡ. Ни тиклем алданаһығыҙ һеҙ? Уның аяттарын инҡар итеүселәр бына шулай алданып юлдан яҙалар.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 Шулай уҡ Аллаһы Тәғәлә әйтә: Ул һеҙҙе тупраҡтан барлыҡҡа килтерҙе. Шунан һуң тамсынан, шунан уҡмашҡан ҡандан, шунан бәпәй итеп сығарҙы. Шунан һуң һеҙ нығынһын өсөн, шунан һеҙ ҡартайһындар өсөн. Һәм һеҙҙең арағыҙҙан йәш килеш үлеүселәр ҙә бар. Һеҙ билдәләнгән әжәлгә етһендәр өсөн, бәлки һеҙ аңларһығыҙ. Тимәк, тупраҡтан ул кешелектең атаһын әҙәмде барлыҡҡа килтерҙе. Ә тамсынан унан һуң килгән һәр бер кеше башлана. Тамсы әсә ҡарынында уҡмашҡан ҡанға әйләнә. Ул кимерсәккә, кимерсәк һөйәккә әүерелә. Унан һуң һөйәктәргә ит үрелә. Унан һуң тыуасаҡ балаға йән өрөлә. Унан һуң ул һеҙҙе үҙен үҙе һаҡлай алмаған көсһөҙ бер бала итеп донъяға килтерә. Һеҙ үҫеп итеп, аҡыл һәм тән йыйһындар өсөн. Унан һуң бала саҡтағы кеүек көсһөҙ хәлгә килеп ҡартайһындар өсөн. Унан һуң билдәләнгән әжәлгә етһендәр өсөн. Һәм һеҙҙең арағыҙҙа йәш килеш үлеүселәр ҙә бар. Бәлки һеҙ ғүмерегеҙҙең ошо осорҙары тураһында уйланырһығыҙ һәм Аллаһы Тәғәләнең бөйөклөгөн һәм ҡөҙрәтен танырһығыҙ уға иман килтерерһегеҙ, тик уға ғына ғибәҙәт ҡылырһығыҙ.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 Һәм дә әйтә: Һеҙҙе ул бер йәндән барлыҡҡа килтерҙе. Уның үҙенән ҡатынын бар итте һәм һеҙгә һигеҙ ишле мал төшөрҙө. Ул һеҙҙе әсәләрегеҙҙең ҡаранында бер-бер артлы барлыҡҡа килтереү менән өс ҡараңғылыҡ эсендә барлыҡҡа килтерә. Ошо ул Аллаһ, һеҙҙең Раббығыҙ, батшалыҡ уныҡы, унан башҡа ибәҙәткә лайыҡлы һис бер илаһ юҡ. Әгәр иман килтермәһәгеҙ, Аллаһ һеҙгә мохтаж түгел, ләкин үҙенең ҡолдарының кәфер булыуҙарына ла ул риза түгел. Әгәр шөкөр итһәгеҙ, ул һеҙҙең өсөн быға риза. Йөк йәки гонаһ күтәргән берәү икенсе кешенең гонаһын күтәрмәҫ. Унан һеҙҙең ҡайтыуығыҙ Раббығыҙға буласаҡ. Ул һеҙҙең эшләгән эштәрегеҙҙе хәбәр итер. Ысынлап та, ул күңелдәрҙә булған нәмәләрҙе белә. Аллаһы Тәғәлә кешене әсә ҡарынында бер-бер артлы барлыҡҡа килтерә. Орлоҡ тамсыһы, ҡан ойошмаһы, ит киҫәге һәм башҡалар. Өс ҡараңғылыҡ эсендә әсә ҡорһағының ҡараңғылығы, бала ятҡы ҡараңғылығы һәм уның эсендәге һуңғылыҡ бала ятҡыһы, йәғни плацента. Һис шикһеҙ илаһлаштырыуға һәм ғибәҙәткә кешене бар итеүсе тик бер Аллаһы Тәғәлә үҙе генә лайыҡлы. Ул кешеләргә өндәшә. Эй, кешеләр, һеҙҙе барлыҡҡа килтергән, һеҙҙән элек булғандарҙы барлыҡҡа килтергән Раббығыҙға ғибәҙәт ҡылығыҙ. Бәлки һеҙ тәҡвәлеләрҙән булырһығыҙ. Һеҙҙең өсөн ерҙе түшәк итеүсегә, күкте көмбәҙ ҡылыусыға һәм күктән һыу төшөрөүсегә, һеҙгә ризыҡ булһын өсөн шул һыу менән емештәр үҫтереүсегә, белә тороп та Аллаһҡа тиңдәш тотмағыҙ. Аллаһы Тәғәлә үҙенең мәхлүктәренә үҙе теләгән рәүеш, ҡиәфәт, сифаттар биреүсе. Ысынлап та, Ул һәр бер буласаҡ мәхлүгенә тик уға ғына хас үлсәм, ҡиәфәт, тик уға ғына хас төҫ, ҡышҡы күренеш билдәләп ҡуя һәм шул һүрәттә бар итә. Һеҙ улар араһында һәр төрлөһөн күрәһегеҙ. Ҙурҙарын, бәләкәйҙәрен, оҙондарын, ҡыҫҡаларын, кешеләрҙе һәм хайвандарҙы, ҡоштарҙы һәм бөжәктәрҙе, йәнлеләрен һәм тауҙар, таштар, ағастар кеүек йәнһеҙҙәрен. Ә шулай ҙа улар араһында бер-береһенә тулыһынса оҡшаған бер генә кешене лә, бер генә хайванды ла, бер генә ҡошто ла, балыҡты ла, бөжәкте лә, үҫемлекте лә тапмаҫһың. Хатта һауанан төшкән ҡар бөртөктәре лә бер-береһенә һис оҡшамағандар. Аллаһы Тәғәлә әйтә: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Ул Аллаһ, барлыкка килтерүсе, төҙөүсе, һүрәткә индереүсе. Иң гүзәл исемдәр уныҡы. Күктәрҙә һәм ерҙә булган нәмәләр уға тәсбих әйтәләр. Ул бөйөк, хаким. Шулай ук Аллаһ әйтә: "Лаҡад халаҡна инсана фи ахсани таҡвим". Без кешене иң яҡшы һүрәттә барлыҡҡа килтердек. Ул субханаһу ва тааля әйтә: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى Әллә кеше ихтибарһыҙ ҡалдырылған тип уйлаймы? Ул атылып сыға торған тамсы булманымы ни? Шунан һуң ул уҡмашҡан ҡан булды, һәм ул уны бар ҡылды һәм һүрәткә килтерҙе. Тимәк, Аллаһы Тәғәлә тән ағзалары, аяҡ, ҡулдар, нервы күҙәнәктәре, ҡан тамырлары һәм башҡа ағзалар биреп, һәр ҡайһыһын үҙенең урынына урынлаштыра һәм уның кәүҙәһен гүзәл бер һүрәткә килтерә. Шул ағзаларҙың икенсе урында булыуын һис күҙ алдына килтерә алмаҫһың. Ул шулай уҡ әйтә. Ҡала Раббун аллази аъта кулл шайин халҡаһу сумма хада. Фираун Муса пәйғәмбәрҙән: "Кем һуң һеҙҙең Раббығыҙ?" тип һорағас, ул әйтә: Беҙҙең Раббыбыҙ бөтә нәмәгә үҙенең төҙөлөшөн бирә, унан һуң тура юлға күндерә. Аллаһы Тәғәләнең мәхлүктәре шул ҡәҙәре ғәжәп нескәлек һәм дөрөҫ итеп эшләнгән, төплө аҡыллы кеше уларҙы икенсе һүрәттә күҙ алдына ла килтерә алмай. Ниндәй генә ағзаны алма, икенсе урынға күсереп ҡуйыуы һис мөмкин түгел. Кемдеңдер ҡулынан киләме шул эштәрҙе эшләргә? Әлбиттә, юҡ. Шуның өсөн дә تكبر الله تعالى وذجنا ربنا الترجاء لا يقضى ذات الله تعالى أيتا هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم Улһыҙ ҙә әсә ҡарынында үҙе هرات تبيروسا биреүсе. Унан башҡа ғибәҙәткә лайыҡлы һис бер илаһ юҡ. Ул бөйөк